אחר אשר אנטיוכוס כל זה שמע, את כל חילו עשה וישמע. ועל ניקנור צר לו ואינו ידמע, וחמתו בערבו. בגריס הרשע משנהו אמר להביא, לשלחו לירושלים קל כצבי, וילבישהו בידי נקם כאריה וכלבי. ויהפוד לו בו. גדול הימנם נקום נקמתי הפך זממי. כי היהודים הרגו חיילי ויבוזו עמי. גם דודי וראי גם איש שלומי. אשר בהתכתי בו. דרוך כשתח ונצחם לארץ הפילה, וביטל מהם שבת ראש חודש ומילה. הברית אשר קראת להם נורא עלילה, אולי אוכל להילחם בו. הלך בגריס למלחמה וחייליו עמו, ויהרוג בהם הרג רב עם כלי זעמו. כי אמר אי אלוהימו צורך יובו, ויגזור גזרותיו בשבטו על כנו. וימצאו יהודי אשר מל את בנו, ותלו אותו ואשתו שגל ימינו, יענים צבו, זהומה אלמנה ילדה בן ניחומים, וקימולת בנחלי שמונת ימים. עלתה לחומה ותקרא אל איש דעים, לצחק בו. חדל לך ממנו בגריס הרשע, חדל לך וממנו השע. ברית אבותינו לא נבטל בפשע, ואת אשר יבחר בו. טהורת רעיונים הפילה לארץ בנה, ותיפול אחריו ברוב מניינה. אמרה טוב מותי מחייתי חייתי בנינה, וההלים עיניי בו. יצאו בזמן ההוא אנשים יהודים, ויתחבאו במראה יחידים. לבלי החל יום השבת נועדים, לא יעבדו בו. כאשר הוגד לבגריס כנף שיקוצים, שלח על פי המערה נשים חלוצים. נם כל איש יהיה כמונו ינצל מאש קוצים. דמו וראשנו עם יד תהיה לו. לא אבל לחלל יום שבת עם חביב. וילעג לאש שלהבת גם שביב. ותשרפהו ודלהתהו מסביב. לא יהדה ותיבר בו, מקנאתם על המרנאי קמו בחברה, יוחנן ואחיו בזרוע עם גבורה, אמרו טוב ארנאי למעוז ביום צרה. ויהודי החוסבו, נקמה עשו בעם בגריס על מרים, וכי ראה אלוהים את עוניים, ויעשו אדם כדגי הים, כרמס לא מושל בו. ספינה לקח בגריס לברוח ולעבור, אל עיר מקלטו ולהימלט כגיבור. חש להיכווה מחדרים אימה ועד בור, ינוס לא יתמכו בו. עבר אנטוכיה ופליטי חרב עמו, נם למלך אין בידי להפר מים זה תומו, קשר אמיץ בקרבו מבטה בדמו, ומה הואיל כי נפגע בו. פה אחד אם ילכו כל העמים, לא יהיו עם בני מתתיה לוחמים, כי מאריות הם עצומים, Ein ahiyeh ve'ein koshel bo. צהבה לכל חייליך איש לא ייפקד ממנו, וחזק מלחמתך כי אז תארצנו, לא תלין נבלתו כי הרוג תהרגנו, ידך יהיה בו, קהל גדול ישובו הנה כבני נפילים, ויוד ציווה לקחת להם פילים, להילחם בזרוע ולהפיל חללים. התייפנה בו, ראה כי תבוש בעיני מלאכים, אם תלחם בן כמעט נסיכים, נפול תיפול לפני עם נימוכים, זה העם אשר מאסת בו. שמע עצתו אנטיוכוס בחיבה, והכין אשר אמר, וחיל לרוב הרבה. טוב ארוחת ירק, Ve'ahava haba me'otzah ravum humavo. Tomech b'shem Elohav ashrehu Yitzchak lehamon rav im bo yasim machaseh Atzileu, ki chafetz ba.